Augimas Kristuje. Širdies pasikeitimas, dėl kurio mes tampame Dievo vaikais, Biblijoje vadinamas atgimimu iš aukštybės. Jis lyginamas su artojo pasėto sėklo sudygimu. Neseniai pažinusieji Kristų yra lyg naujagimiai. Skaitome apaštalo Petro pirmajame laiške antrame skyriuje antroje eilutėje kurie turi aukti, kol taps tikrais vyrais ir moterimis Jėzuje Kristuje. Toliau skaitome Efeziečiams laiške ketvirtame skyriuje penkioliktoje eilutėje. Tarsi gera dirboje pasėta sėkla, jie turi aukti ir nukinti vaisių. Pranašas Izaijas 61 skyriuje 3 eilutėje sako, kad jie galėtų vadintis teisumo ažuolais, daigynų viešpatė sodintų, įdant apreikštų jo šlovę. Taigi iš įprasto gyvenimo paimti pavyzdžiai padeda mums geriau suprasti dvasinio gyvenimo tiesas. Žmogus pasinaudodamas visą savo išmintimi negali duoti gyvybės net pačiam mažiausiam kūriniui gamtoje. Augalas ar gyvūnas gali gyventi tik Dievui įkvėpus jam gyvybę taip ir dvasinis gyvenimas žmonių širdims yra įkvepiamas tik Dievo. Jei žmogus nėra atgimęs iš aukštybės, jis negali viltis Kristaus duodamo amžinojo gyvenimo. Ta pati galima pasakyti ir apie augimą. Tai Dievas priverčia pumpurą pražysti ir apvaisinti žiedą. Tai jo valia auga sėkla ir išleidžia pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau duoda pribrendusi grūdą varpoje. Skaitome Morkaus Evangelijoje ketvirtame skyriuje 28 eilutėje. Pranašas Ozėjas 14 skyriuje 6 ir 8 eilutėje kalba apie Izraelį, kad jis žydės lyg lelyje. Jis žydės kaip vinmetis. Jėzus kviečia mus įsižiūrėti, kaip auga lelyjos. Skaitome Luko Evangelijoje 12 skyriuje 20. Kad ir kiek vaikas norėtų ar stengtųsi, jis negali paaugėti. Nedaugiau ir jūs galite pasiekti dvasinėme gyvenime vien savo triusų ir pastangomis. Tiek augalas, tiek vaikas auga gaudami iš aplinkos visą, kas reikalinga jų gyvybei - orą, saulės šviesą, maistą. Kaip šios gamtos dovanos reikalingos gyvūnui ir augalui, taip Kristus reikalingas tiems, kurie juo pasitikė. Jis yra jų amžina šviesa. Skaitome pranašo Izaijo knygoje 60 skyriuje 19 eilutėje. Saulė ir skydas. 84 psalmė 12 eilutė. Izraeliuje aš būsiu lyg rasa, Pranašas Ozėjas 14 skyrius 6 eilutė. Jis bus tartum lietus jaunam atolui. 72 psalmė 6 eilutė. Jis yra gyvasis vanduo. Dievo duona nužengianti iš dangaus ir duodanti pasauliui gyvybę. Evangelija pagal Joną 6 skyrius 33 eilutė atsiuntęs pasauliui saulygios neturinčią dovaną savo sūnų, Dievas apgaubė pasaulį malonės atmosfera, kuri yra tokia pat tikra, kaip ir ta, kuri supa žemė. Visi, kurie apsisprendžia įkvėpti šio gyvybę teikiančio oro, gyvens ir auks, kol taps tikrais vyrais ir moterimis Kristuje Jėzuje kaip gėlės stiebėsi į saulę, kad jos spinduliuose įgautų tobulą formą ir grožį, taip ir mes turime atsigręžti į teisumo saulę, kad dangiškoji šviesa mus apšviestų, kad mūsų būdas pamažu galėtų tapti panašus į Kristaus. To paties mokė Jėzus sakydamas. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Skaitome Evangelijoje pagal Joną 15 skyriuje 4-5 eilutėje. Kad galėtumėte šventai gyventi, jūs turite priklausyti nuo Kristaus taip, kaip šaka priklauso nuo kamieno. Kad galėtų aukti ir duoti vaisių atsiskyrę nuo jo, jūs negyvensite šventai. Jūs neturėsite jėgų atsispirti gundimams arba aukti malonė ir šventumu. Pasilikdami jame, jūs klestėsite. Gaudami gyvybę iš jo, jūs nenudžiūsite ir būsite vaisingi. Jūs būsite tarsi medis pasodintas prie šaltinio. Daugelis mano, jog dalį darbo jie turi atlikti patys. Jie patikėjo, kad Kristus atleidžia nuodėmės, bet dabar savo pačių pastangomis reikia gyventi teisingai. Bet visi tokie mėginimai žlunga. Jėzus sako, be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Mūsų augimas, malonė, mūsų džiaugsmas, mūsų naudingumas visa priklauso nuo mūsų sutarimo su Kristumi tik kasdieną, kas valandą bendraudami su juo, gyvendami su juo, mes galime aukti jo malonę. Jis yra mūsų tikėjimo ne tik pradžia, bet ir pabaiga. Kristus yra pirmasis ir paskutinysis ir visada esantis. Jis turi būti su mumis ne tik mūsų gyvenimo pradžioje ir pabaigoje, bet lydėti mus kiekviename žingsnėje. Dovydas sako, nuolatos menų viešpaties artumą. Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. Skaitome 16 psalmėje 8 eilutėje. Jums gali kilti klausimas, kaip man gyventi Kristuje? Lygiai taip pat, kaip ir pradžioje, kai jį priemėte. Taigi, kaip esate prieėmę viešpatį Jėzų, taip ir gyvenkite jame skaitome kolosiečiams laiške antrame skyriuje šeštoje eilutėje. Mano teisusis gyvens tikėjimu. Toliau skaitome Hebrajams laiške 10 skyriuje 38 eilutėje. Jūs atsidavėte Dievui, kad visiškai jam priklausytumėte, tarnautumėte jam, paklustumėte jam. Jūs priimate Jėzų kaip savo gelbėtoją. Jūs patys negalite atleisti savo nuodėmių ar pakeisti savo širdies. Bet atsidavę Dievui, jūs tikite, kad Jis visą tai jums padarys dėl Jėzaus. Tikėdami, jūs tapsite Kristaus ir turite aukti jame, ir duodami ir imdami. Jūs turite atsiduoti jam visiškai. Atiduoti savo širdį, pavesti savo valią, tarnauti jam bet jūs turite ir pasimti visą, ką jis duoda. Priimti Kristų ir visas jo teikiamas palaimas, kad jis gyventų jūsų širdyje, būtų jūsų jėga, jūsų teisumas, jūsų amžinasis padėjėjas, suteikintis jums jėgų paklusti. Pasišveskite Dievui rytą. Te bus tai pirmasis jūsų atliktas darbas. Melskitės. Imk mane viešpatė aš visas esu tavo. Visus savo planus aš sudedu prie tavo kojų. Naudokis manimi šiandieną savo tarnystėje. Gyvenk su manimi, kad aš dirbčiau savo darbą pasilikdamas tavyje. Taip turi būti kasdieną. Kiekvieną rytą pasišveskite Dievui visai dienai. Patikėkite jam savo planus, kad galėtumėte juos arba įvykdyti, arba atsisakyti, kaip jums nurodys apvaizda. Taip diena po dienos jūs atiduosite savo gyvenimą į Dievo rankas. Ir taip jūsų gyvenimas darysis vis labiau ir labiau panašus į Kristaus. Gyvenimas Kristuje - tai gyvenimas turint vidinę ramybę. Nebūtina, kad jausmai lietųsi per kraštus, bet jūs turite turėti džiugę ir tvirtą viltį jūs pasitikite ne savimi, o Kristumi. Jūsų bejėgiškumas susijungia su jo jėga. Jūsų nežinojimas su jo galybė. Taigi jūs turite žiūrėti ne į save, bet į Kristų. Ir mąstyti apie jį, galvoti apie jo meilę, grožį, tobulumą, apie jo charakterį. Pasiaukojantis Kristus, nusižeminantis Kristus, skaistus ir šventas Kristus, neapsakomai mylintis Kristus. Štai temos apmąstymams. Tik mylint jį, sekant juo, visiškai nuo jo priklausant, jūs galite tapti panašus į jį. Jėzus sako, pasilikite manyje. Šie žodžiai išreiškia ramybę, pastovumą, tikrumą. Vėl jis kviečia. Ateikite pas mane visi, aš jūs atgaivinsiu. Skaitome Evangeliją pagal Matą 11 skyrių 28 eilutę. Dovydas išreiškia tą pačią mintį. Būk antrus ir lauki viešpaties. 37 psalmė 7 eilutė. Pranašas Izaijas 30 skyriuje pirmoje eilutėje mus padrasina ramybė ir pasitikėjimas jūsų jėga. Ši ramybė neįsigijama nieko neveikiant, nes žadėdama suteikti atilsi, gelbėtojas nepamiršo ir darbo. Imkite ant savo pečių mano jungą ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Skaitome Mato Evangelijoje 11 skyriuje 29 eilutėje. Visiškai pasikliaujantis Kristumi žmogus bus pats aktyviausias ir uoliausias Kristaus darbininkas. Galvodami apie save, nemastome apie Kristų gyvybės ir jėgų šaltinį. Todėl šetonas nuolat bando nukreipti mūsų dėmesį nuo išgelbėtojo ir taip sukliudyti mūsų sieloms bendrauti su Kristumi. Jis stengiasi nukreipti mūsų mintis į pasaulio malonumus, gyvenimo rūpešius, sunkumus ir sielvartus, į kitų arba mūsų pačių klaidas ir trūkumus. Nepasiduokite suklaidinami. Daugeliu dorų žmonių, norinčių gyventi Dievui, jis priverčia mąstyti apie jų pačių klaidas ir silpnybės, taip atitolindamas juos nuo Kristaus ir tikėdamasis nugalėti. Jūs neturite pasiduoti baimiai ir nuogastavimams, ar būsite išgelbėti. Visą tai nukreipia žmogų nuo jėgo šaltinio. Būkite ir toliau atsidavę Dievui visą sielą ir pasitikėkite juo. Kalbėkite ir galvokite apie Jėzų. Leiskite savajam aš ištirpti jame. Šalin visas abejonės ir baime. Sakykite kartu su Pauliumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Skaitome laiškę Galatams antrame skyriuje 20 eilutėje. Ieškokite atilsio Dieve. Jis gali apsaugoti tai, ką jūs jam patikėjote. Jeigu jūs pasiliksite jo rankose, tapsite nugalėtojų mylinčiojo jėga. Prisimdamas žmogišką prigimtį, Kristus susijęjo save su žmonėje nepertraukiamais meilės ryšiais, kuriuos gali nutraukti tik pats žmogus. Šėtonas nuolat gundo mus nutraukti šį ryšį, kad apsispręstume gyventi be Kristaus. Štai kodėl mes turime nuolat būdėti, stengtis ir melstis, kad niekas negalėtų suvilioti mūsų pasirinkti kitą šeimininką. O pasirinkimo laisvę mes turime. Tad žvelgime į Kristų ir Jis apsaugos mus. Tik matydami jį mes esame saugus. Niekas negali išplėšti mūsų iš jo rankų. Visada matydami jį, mes visi atidengtų veidų viešpatie šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą. Ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Skaitome antrame korintiečiams laiške, trečiame skyriuje, aštuonioliktoje eilutėje. Todėl pirmieji mokiniai siekia tapti panašus į gelbėtoją. Klausydamiesi Kristaus, jie suprato, kaip jis yra jiems reikalingas. Jie ieškojo jo, rado jį, sekė juo. Jie buvo su juo namuose prie stalo nuošalioje vietoje, gamtoje. Jie buvo su juo kaip mokiniai su mokytoju, kasdieną išgirsdami iš jo lūpų šventasias tiesas. Jie žvelgė į jį lyg tarnai į savo šeimininką, norėdami sužinoti savo pareigas. Šie paštalai buvo vargo žmonės kaip ir mes. Skaitome Jokūbo laiške penktame skyriuje 17 eilutėje. Jiems taip pat reikėjo kovoti su nuodėme norint gyventi šventai, jiems reikėjo tos pačios malonės kaip ir mums. Net mylimasis apaštalas Jonas, kuris labiausiai buvo panašus į išgelbėtoją, neturėjo to įgimto charakterio žavesio. Jis buvo ne tik pasitikinti savimi ir garbėtroška, bet ir karšta košis, greitai įsižeidžiantis, kerštingas. Tačiau išvykęs dievišką į charakterį, jis suprato savo trūkumus, ir buvo sukrestas. Kasdieną matant Dievo sūnaus galę ir kantrybę, jėgą ir švelnumą, didybę ir romumą, jo siela užlėjo meilė. Jis buvo sužavėtas. Diena po dienos jis vis labiau linko prie Kristaus, kol meilė gelbėtojui užgožė jo aš. Jo kerštingas ir ambicingas būdas pasidavė Kristaus jėgai šventoji dvasia atnaujino jo širdį. Meilė Kristui pakeitė jo charakterį. Bendravimas su Kristumi visada duoda tokius vaisius. Kristui gyvenant širdyje pasikeičia visa pirgimtis. Kristaus dvasia jo meilė suminkština širdį, pavergia sielą ir nukreipia mintis į Dievą ir dangų. Kristui žengus į dangų, jo sekėjai tebejautė jo buvimą. Kiekvienas asmeniškai jautė jį, jo meilę ir šviesą. Jėzus gelbėtojas, kuris vaikščiojo ir kalbėjo su jais, kuris guodė juos ir stiprino viltį jų širdyse, buvo paimtas į dangų ramybė žiniai dar tebeskambant jo lūpose. Ir kai būrys angelų jį apsupo, jo balsas pasiekė juos. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Evangelija pagal Mata 28 skyrius 20 eilutė. Jis įžengė į dangų žmogaus pavydalu. Jie žinojo, kad jis stovi prieš Dievo sostą atstovaudamas kenčiančiai žmonijai, likęs jų draugų ir gelbėtojų. Žinojo, kad jo jausmai nepasikeitė, kad jis užtarė juos, kad jie yra atpirkti jo brangių krauju. Jis rodo Dievui savo žaizdotas kojas ir rankas, primindamas, kokią kainą jie buvo atpirkti. Mokiniai žinojo, jog jis įžengė dangun, kad paruoštų jiems vietą ir kad jis grįž pasimti juos pas save. Kristui žengus į dangų, apaštalai troško prašyti tėvą Jėzaus vardu. Rimtai ir iškilmingai jie suklupo melstis, kartodami su įsitikinimu. Jei tik prašysite tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Skaitome Evangeliją pagal Joną 16 skyrių 23 ir 24 eilutę vis aukščiau ir aukščiau jie kėlė rankas, turėdami galingą įrodymą. Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtarė mus. Skaitome romiečiams laiške 8 skyriuje 34 eilutėje. Sėkminių dieną pas juos nužengė globėjas, apie kurį Kristus buvo sakęs ji bus jumyse. Skaitome Evangelijoje pagal Joną 14 skyriuje 17 eilutėje. Vėliau jis pridūrė 16 skyriuje 7 eilutėje. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. Nuo to laiko Kristų šventąją dvasę galėjo likti savo vaikų širdyse. Jam asmeniškai būnant juose, jų sąjunga su Kristumi tapo tvirtesnė net už tą, kai jis pats buvo tarp jų. Gyvenančio juose Kristaus šviesa, meilė ir jėga spinduliavo iš jų taip, kad žmonės juos matydami stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Apaštalų darbų knyga ketvirtas skyrius, trylikta eilutė. Kristus trokšta būti dabar savo vaikams tuo, kuo jis buvo savo mokiniams. Apsuptas savo mokinių, melzdamasis paskutinį kartą, jis pasakė. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 20 eilutė. Jėzus meldėsi už mus, kad mes galėtume būti viena su juo, taip kaip jis yra vienas su tėvu. Kokia tai sąjunga? Išgelbėtoja sakė apie save. Sūnus nieko negali daryti iš savęs. Skaitome Evangelijoje pagal Joną penktame skyriuje 19 eilutėje. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. 14 skyrius 10 eilutė. Taigi, Jei Kristus gyvena mūsų širdyse, tai jis iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti ir veikti. Skaitome filipiečiams laiškė antrame skyriuje 13 eilutėje. Mes turime dirbti taip, kaip ir jis. Mes turime parodyti, jog esame tos pačios dvasios. Ir tada, mylėdami jį ir pasilikdami jame, mes auksime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Efeziečiams laiškas ketvirtas skyrius penkioliktą eilutę.